auscultu cae ripetu. Porzio quindec. Ni festis de nove unuan de maio. En parco ni cune starigis fest arbon. Ni levis la arbon facile per gruo. La homoi applaudis post tiu starigo. Post iam da tempo alvenis musico audigis musico el blov instrumentoi. Ni mangis rostita in colbasso in cun pano, cae trincis el crucio bieron cun shaumo. Por niai infanoi funcciis ludeio. Do estis en tutte tre placia evento la bella vetero subtenis CITION. APRILA vetero, shangigias, tre ofte. Ne eblis precise prognosi veteron. Ien venis la nuboi, ien brilis la suno. Ien pluvis mal forte, ien blovis la vento ni estis consciai pritiui shangigioi, cae tial ne planis tre grandain excursoin. La flauro cae fauno en urboi surprisas, abeloi productas bonegan mielon, char tie en parcoi abundas la floroi sen agriculturae chemiae substansoi. Printempae tempai vestagioi nun estas pli taugai. La varma vetero permessas nudetson. Do estis en veste, ja estas agrable. Facilas spirado, facilas movigi pro tio mi shatas promeni en ombro. Sur monto de urbo trovigas arbaro, cae tie haveblas abunde da ombro. Ien loco tre tauga por bela promeno. Mi foie escapas, el heima malvasto. Libera spirado gioigas animon. Senspire li fine attingis la celon. Li estis senforta cae prescau collapsis. Post quelcae minutoi li simple ec dormis. La fortoin li tiam rapide regainis. Li estas suffice fortica sport artisto. Post unu minuto al la busso. La longe de strato trovigias vilao. Suffice mal novai, cun belai giardenoi. Ciu ne previ volas aceti la auton. Lau mia compreno ni devas attendi neniu el ili promesis reveni. La postoficeio fermigios tagmese. Audigis tamburoi, exonis trumpetoi, la lauta musico tre genis naibaroin. Li devus el la laut parolilon, mi ciam preferas malautan musicon. Li havis tre fortan intestan infecton. Evitu nagiadon cun plena stomaco. La situazio ne estis dangera. Si smiris butteron sur pezzon da pano la mecanicisto riparis la auton. La pneuoi iam havis usitan profilon. Ie tiu ocaso li shangis oleon. La autoradio funccias tre bone. Collapsis la tuta control mecanismo pro tio ec estis tre granda damaggio. Bon volu eviti la saman eraron. Ni perdus pro tio suffice da tempo. La Pola Kultur Instituto invitas al Zamenhof Festo de Esperantistoi. Ocasos prelegoi Audigios musico, ex sonos la himno de nia movado.